kion eviti por conservi la memoron. Ciu homo mal relate al perdo de memoro causata principe de mal Vera fantomo ciu hantas nin. Neurologi intense studas nun tempe citiun fenomenon, char, dum la lasta iardecoi la Roma vivo, considerinde pli longigis, en mesuma calculo. Ali forte, granda parto de la homaro atingas altan agion nun tempe. Iom da perdo estas prescau ne evitebla, sed la granda problemo ocasas ciam tiu perdo atingas gradon ciu faras la ciutagan vivon mal facila. Oni ofte audas la consilon che oni practicu cerban gimnasticon, se oni volas conservi la memoron. Solvi crucvort enigmoin, ludi reson ludoin, legi cae commentarii la legajoin, scribi letteroin au amicoi, colorigi desegnajoin, cae mem desegni, cae multae aliae. Antaune nelonge faculo pri tiu temo en la Universitato de Californio en Usono donis intervjuon al Bobo Tso cae esprimis iom varian version de tiai consiloi. Li identigis kvar malbonain cutimoin de multae homoi, kiui lia opinie damagias la capablon de la cerbo por rememorado. Uno, ne sufficia dormado. Maliunae homoi tendensas al malpli da dormado. Malfacilae travivajoi en la laboro, en finanzo, ca en generala san stato, povas crome malbonigi la qualiton de la dormado. Oniscias che la cerbo havas sistemon de forigo de toxinoi, quiu activigas principe dum la nocto. Dormado havas resanigan funccion. Se oni ne dorma suffice bone, tiam iui regionoi en la cerbo ec mis funccias, cae mal el portado de strecei situazioi. La concentrigio mal pliigas. Dum la nocto, la cerbo ancao reorganizas memorajoin cae retenas informoin. Tauga higieno de la dormo estas do nepre necesa. Ancau dormeto dum la tago povas bonfari alla cerbo. Du, plenumi tro multe da tascoi. En moderna concuro plena mondo, homoi emas tro ocupi sin per tascoi. Tamen, se oni constante changias nian atenton au aliei aferoi, la cerba cortexo ne havas tempon por prilabori cion. La neuronoi ne povas fokusigi ie plurae aferoi samtempe. Tio causas fragmentigion de la memorajoi. Ne tro accumuli farendajoen, fari pauzoen por liberigi la menson, cae ne tro attenti la post-telefonon. Estas bonai consiloi. 3. Eviti monotonetson. La homa cervo ne estas programita por rememori cion. Male, ci estas selectema. Ni ne preforgesos plei multa intravivagen cae informoen dum la vivo nur eventoi causantai fortain sentoin estos registritai, char ili stimulas neurotransmissiaen substansoin. Treni variadon de espertoi dum la tago, evitante monotonetson, pliigas la capablon de la cerbo amplexigi siaen memorajoin. Kvar, eviti tro memfido. Al venas momento en la vivo quiam oni remarcas que la memoro iam ne successas cion reteni. Tamen la celo de nie memoro ne estas nur rememori, sed preni el la pacientezo graven informon por compreni la nuntempan situacion cae prepari la estontezon. Oni devas treni tiun capablon ciam ciam eble. Compreneble, por la memorcapablo gravas anca la vivo stilo, meditado, dieto, corpexertsoi, bona funciado de la orelloi, cae precipe sana convivado cae constanta interesigio pre novae aferoi.